ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء ورسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد وقرآن كريم Kerimu كويا نسي نازل الفرقان سورة كويا Furqan, يا koja rastavlja istinu od neistine, koja liječi ljudska srca i ljudske duše u najtežim časovima koje proživljavaju muslimani. Isto kao što je Resulullah sallallahu alaihi sellem bilo olakšanjem i lijekom u najtežim trenucima njegovog života. Kada je širio Allahovu vjeru među svojim narodom, kada im je objašnjavao jasne Allahove ajete, Božije riječi, a oni su i pored toga odbijali to. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ I poriče Kur'an, tvoj narod, a on je istina. Prvo što je Kur'an istina, a drugo što je to o Allahov poslaniće tvoj narod. preče je da ga oni prihvate zato što je istina i zato što si ti od njih, što si ti od svoga naroda. I zato što te poznaju da si ti iskreni, da si ti taj koji dostavljaš Allahovu poslanicu. Ali inad je jedna velika bolest koja se ne može liječiti u ovim običnim bolnicama. Pitali su Ebu Džehla, koji je prije islama nosio naziv, nosio ime Ebul Hakem, otac mudrosti. Pa kada je digao glavu i nos i nije htio prihvatiti istinu, nazvan je Ebu Džehl, otac neznanje. Pa ga pitaju, šta ti misliš? Da li je istina ovo što govori Muhammed? Jer nisu htjeli da kažu Resulullah, Allahu poslanik kaže i odgovara, pa šta je vama? Mi znamo da on istinu govori, ali mi i njegovo pleme smo se natjecali. Pa kada bi oni nešto učinili i mi bismo to učinili. Pa smo bili u tome natjecanju, u trkama kao dva konja koji jedan drugog ne može da prestigne. Pa se među njima pojavi poslanik od Allaha a kako mi to da postignemo? Nikada u njega vjerovat nećemo. I onda kaže Leula unzile hadel Kur'anu ala ređuli minal karijetejni Trebao je ovaj Kur'an biti objavljeni jednom od ljudi iz ova dva velika plemena. Hoće neuzubila Allahovom voljom da odlučuju koga će Allah poslati kao Allahov, kao svoga poslanika. A što se tiče ubijeđenosti, oni su znali da je to istina. Znali su i bili ubijeđeni, ali su pokušavali da nađu sebi opravdanje i izlaz. Ovaj dunjalučki svakako, jer na ahiretu ne ima tamo izlaza za njih. Pokušavali su sebi opravdanje naći za svoje nevjerovanje. Pogledajmo sad ajeti kuranski kako nam o tome govori. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ I govore svakako događaji u mekanskom periodu. Kada su muslimani potlačeni, kada se protiv islama svašta govori. I govore, to jeste mušrici, mali hadar rasul, šta je ovome poslaniku? Oni neće da kažu da je on poslanik, ali izrugujući se kažu šta je ovome poslaniku? Je kulut jede hranu, وَيَمْشِي I ide po čaršijama. Hoće da je melek tako rekuć. Pa ljudi, to što je Allah vama poslao svoga poslanika, jednog od vas, pa to je čast vama. Ali činjenica je da ljudi to ne shvataju. Ponos njihov je to što im je Allah dao poslanika jednog između njih Pa zašto ga onda poriču? Hoće da kažu zašto Allah ne pošalje meleka. Kao što do današnjih dana govore pa što to Allah čuda neka ne učini pa bismo mi svi vjerovali. A Allah im odgovara وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ kada bi htio tvoj gospodar le amene men fil ardi kulluhum jami'a efe ente tukrihu nase hatta yakunu mu'minin i da tvoj gospodar hoće svi bi ljudi na zemlji vjerovati? Hoćeš li ti prisiliti ljude pa da postanu vjernici? Silom se ne može to postići. Niti Allah hoće da pokaže čudo pa da svi vjeruju. Ne, nego hoće da se pokažu oni dobri od onih koji ne valjaju. Da se odvoji, jer u džennet neće ući osim dobra duša, osim čista duša. Allahu ne treba kvantitet, već kvalitet. I džehennem će se jednoga dana napuniti. Dana kada bude pitan helin teleti, jesi li se napunio? Pa će odgovoriti helmin mezid, ima li još? Kako će to džehennem odgovoriti? Za džehennem ima usta da odgovara? Isto onako kako je Allah uzvišeni dao da progovori ovaj komad mesa u našim ustima. Kako to govori? Kako je to dao da govori komad jedan mesa, ovaj jezik naš? Eledi kulleši koji je dao da progovori sve i živo i mrtvo. Pa će čovjek reći وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Reći će svojim kožama, lime šehidtum alejna. Zašto vi svjedočite protiv nas. Kalu entaqan Allah. Odgovorit će, dao je da progovorimo onaj koji je dao da progovori sve živo. jer Allahu te baraka ta'ala nije ništa teško. Ne ima težine za njega. Ne ima nemogućeg. Pa su pokušavali mušrici u Mekki. Rezulu alaihi satu wasalam. Svašta reći. Pokušavali su na bilo kakav način odbaciti istinu sa kojom je došao. Govoreći Leula unzile ilaihi melek. Da mu je objavljen melek. Trebao je sa njim doći melek da ga mi vidimo svojim očima pa da onda vjeruje. Ali Allah to neće. Allah neće to tako. Allah hoće da se pojasni istina. Da se pokaže pravi put od krivog puta. Jer da hoće Allah, on svojom moću može dati da svi vjeruju. Ali većina ljudi neće vjerovati. I džehennem će se napuniti. Hel mi mezid progovorit će. Ima li još? Ima li još Stražit će. A džennet će još nepopunjen biti. Pa će Allah uzvišeni azzavadžel stvoriti za džennet stvorenja koja će biti za džennet, koja nisu živjela na dunjalu. Jer je i džennetu obećao da će ga napuniti. A ljudi će u džehennem pohrliti. Kada se kaže Ademu alaihisselam Ja Adem pa se on odazove i kaže lebejk Allahumme lebejk wal hajru fi jedejk Odazivam ti se Allahu, odazivam. Svako dobro je kod tebe. A Allah tabaraka wa ta'ala mu kaže Ahriđ ba'take ile nar. Pošalji od tvog poroda ljude u džehennem. Pa će pitati Kemhum ja rab. Koliko je njih, o moj gospodaru? A onda će mu se reći od 1999. I to je dan kako nam tumači Resulullah a.s. To je dan i to je čas jeumen jeđa'alul vildane šiba. Dan kada će djeca objeliti od teškoće. Kada čuju tu vijest. Od 1999 odlazi u džehennem neuzubillah. I kada vidimo po svijetu današnjim dunjalučkim očima koliko ih je po kafićima, koliko ih je po nevaljastom putu, a koliko ih je u džami, pa tako i doći. Allah najbolje zna. Šeitan ih pozove, obje ručke se prihvataju toga. Jeste da će kriviti toga šeitana prokletnika, ali šeitan će reći وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ja nad vama snage nisam imao, ni vlast. Illa en autukum samo što sam vas pozvao, pa ste džeptom pa ste mi se odazvali objerički. Šeitan traži svu noć, nemoj spavat, budi u dimu, budi u nervozi, budi u nevaljastom životu. se mijena vajatan. čujemo i pokoravamo se. A Allah kaže pet vakata namaza, to ti je duši. Ljepota u ime Allaha da dadneš, da se žrtvuješ. Teško. Ono što šeitan traži od čovjeka puno je teže, ali opet mu se ljudi odazivaju. I kažu Leula unzile alejhi melek. Što mu ne bude objavljen melek? Neko čudo veliko fejekune ma'ahu nedira, pa da uz njega bude taj koji će nas opominjati. Pa da je Allah htio pokazao bi nam se, pa ne bi bilo nevjernik. Ali to Allahu nije cilj. Ev julka ilaihi kenzun. Ili što mu nije data jedna velika riznica. Ev tekune lehu džennetun jakulu minha. Ili jedna bašća, bostan iz koje će uvijek imati šta jest Zašto on kao Allaho poslanik može ogladniti? Zašto vi muslimani ako ste na pravome putu, što vi se možete razboliti? Što vam Allah dane pa se razbolite? To govore i dan danas. Što vas muke i nedaće i nesreće zadešavaju u vašem životu? Zašto Allah dadne pa grom udari u munaru? Kad je to Božja kuća. Govore to do današnjeg dana. Ali da Allah hoće pokazao bi nam čuda još na Dunjaluku i promijenio bi svoje zakone, ali on ne mijenja svoje zakone zbog nas ljudi. Jer Allah ima svoje sunnete, svoje zakone. Felen teđide li i tebdila. Nećeš naći promjene Allahovim zakonima. Te promjene su bile u vrijeme Allahovih poslanika. I te promjene se nazivaju muđizama. naravnim pojavama, čudima. Da pokaže štapom pa se raspolovi mjesec, to je muđiza. To je nešto nadprirodno. Nije normalno, nije. Uobičajeno. Da čovjek koji je umro, da ustane živ i stoji. Neuobičajeno. Da se štap pretvori u zmiju. Sve to neuobičajeno. Ali to se nama ne dešava. Ali od Allahove milosti imamo ovo čudo. Ovo muđizu. Ovaj kurban. Koga uči danas kao da svojim očima vidi onaj mjesec kako se raspolovio i mnoga druga čuda. To je ta muđiza koja ostaje do kijametskog dana. Zašto? Jer nema više novih poslanika. Pa da ne bi danas ljudi imali opravdanje da kažu pa ne znamo prije 1400 godina. Mi smo to čuli, ali nismo vidjeli. Šta su oni prije nas bolji koji su to vidjeli očima? Hoćemo i mi svojim očima to da vidimo. E, imate primjer i imate priliku da to svojim očima vidite. Kako ćete vidjeti? Ikra bismi rabbika alladhi Uči u ime svoga gospodara koji stvara. U ime tvoga gospodara koji stvara. Uči pa ćeš saznati istinu. Vidjet ćeš ova čuda. I to ostaje do kijametskog dana. To nije kratko trajno. وَقَالَ zalimune I na kraju ništa više nisu mogli reći. Već kažu zulumčariti in tettebi'une illa ređulem meshura. Allah takve ljude naziva zulumčarima. I mogu li biti veći nepravednici i zulumčari? Ti svome roditelju, koji te odgojio, koji je žrtvovao za tebe svoje noći i svoje dane, svoju mladost i svoju snagu, svoj rahatluk i raspoloženje i mnogo toga što mi znamo i ne znamo, kada bi im rekao neću, ne poštujem te, okrećem glavu od tebe. Idi u starački dom. Šta bi to značilo? Ali reći Allahu koji je stvorio i tebe i tvoje roditelje. Koji ti je dao na paku. Koji ti je dao blagodati tolike da ih ne možeš ni pobrojati. Ovu havu, ovaj zrak koji ne vidiš očima, a bez koga ne možeš živjeti. Kada bismo uzeli to na brajan. Pa opet okrene glavu i kaže neću. Ne priznaje, nisam vidio. Ne uzu A Allah ga pušta, ne bi li nekada te obje došao. Jer vallahi, kad duša izađe iz tijela, nikada više, kada bi se svi ljekari svijeta sastali, nikada je u ovo tijelo više neće vratiti. Osim Allahovim emerom, Allahovom odredbom, a to je ono što se spominje u Kur'an Kerimu, I kada se duše sastanu sa svojim tijelima. To jeste kada nastupi proživljenje. Allahovom odredbom. Ali prije toga više neće biti. Niti će se kad na ovaj dunjaluk vratiti, već samo je pred njim وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهُنْ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ Berzeh, taj zagrobni život, a i za toga kijametski dan, dok ne bude proživljenje i odgovaranje za svoje djela. Dakle, to su najveći zulomčari. oni koji neće da priznaju istinu. Ko su to zulumčari? Svi oni koji se okreću od ovoga Kur'ana danas. I ne ima druge vjere kod Allaha priznate osim Islama. Inne dine inda Allahil Islam. Vjera kod Allaha jeste Islam i ništa drugo. Današnje kršćanstvo i židovstvo kod Allaha priznato nije. To je onda bilo priznato za vrijeme njihovih poslanika. Jer kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pa ugleda, to jeste ugleda će na kijametskom danu veliku skupinu ljudi koji prekriše horizont. Pa pomisli, to je moj ummet. Kad mi se reče, to je ummet Musa salam, Njegovi sljedbenici. Ali ne današnji, jer oni danas, ovi danas ne slijede Musa salam niti današnji kršćani slijede i alaihissalam, nego oni u njihovo vrijeme. A danas ne priznaje se druga vjera osim Islama. Hadis Rasulullah alaihissalam sahih koji se spominje u El Saviru kaže tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša nema ni jednog ni židova ni kršćana koji danas neće da vjeruje u mene, a da neće biti džehennemlija. Nije mu dovoljno da vjeruje Musa alisa i da kaže da vjeruje Isa alisa. Mora vjerovati i ovoga Allahovog poslanja. I govore ti zulomčari i govorit će do kijametskog dana. A to su najveći zulomčari koji poriču Allahovu riječ i Allahove ajete. A ima i među nama onih koji smo, nažalost, olako se sa Kur'anom ponijeli. Pa se ne uči u dugim noćima. Pa se ne uči u određenim vremenskim dužim periodima. Osim u određenim dužim vremenskim periodima. Kur'an se uči u tri dana. Ili u sedam dana. Ili u deset dana. Ili u dvadeset ili u mjeseca, ako ne može ni tako, onda u 40 dana ne smije muslimanu proći, a da jedan put Kur'an cijeli ne prouči. Moramo sebe izvagati prije nego što budemo vagani i ispitivani. Da ne dođemo sutra na kijametski dan, a Allahov Resul Sam kaže Inne qavmi tehadu hadal Kur'ane mehđura. Onaj od koga očekujemo šefat, i nadamo se šefatu da nam on sutra ne bude protiv nas svjedokom. Da ne kaže moj narod je napustio ovaj Kur'an. Nije ga učio. Nije znao o čemu govori ovaj Kur'an. Kad mu'min uči ove ajete i kaže vali zalimune i kažu zulumčari, to mu jača njegov iman. Znači zulumčari koliko god imali kola i aviona i napredka ovog dunjalučkog to neće biti zadugo. To svakako ne znači da to nama ne treba, ta kola i ti avioni i ti rakete i ta naoružanje. Kao muslimani treba da smo prvi i najbolji. To je već druga tema. Što smo i na tome polju, nažalost, popustili kao ummet. Pa mjesto da mi to proizvodimo kao ummet, mi smo muhtač drugima. Pa vidimo šta se radi i šta se radilo i kod nas u Bosni i na Kosovu i u Čečeniji, eno najnovije vijesti u Filipinima i na drugim mjestima. Sve oko muslimana se vrti. Što jer nije ono ostvareno muslimansko, muslimanska snaga i muslimansko jedinstvo u svijetu kako bi trebalo da bude. A ovo je taj kitab koji ujedinjuje. Mimo drugog ne ima. Mimo njega drugog ne ima. I kažu zulomčari, In une illa ređulem Vi samo slijedite čovjeka koji je opcihren, očaran. A i on je taj koji pravi sihr. Hoće da kažu, ovo je jedno posredno priznanje njihovo. Gdje kažu, toliki uticaj Kur'an ima na ljude da onaj koga čuje kao da je opcihren, kao da je očaran. Toliki uticaj Kur'an ima. I zaista je tako. I mi vidimo. I kada čovjek razmišlja o Kur'anu, a Boga mi i na drugi način, kada vidimo da je neko bolestan pa mu se uči Kur'an, vidimo posljedicu toga izlječenja i koristi učenja Kur'ana. I Resul Ali selam je učio Kur'an kada bi bio bolestan. Svakako Allah je dao lijekove. Za svaku bolest dao je i njen lijek. Osim starosti i smrti. Ali Kur'an je najbolji lijek. Ne znači to da će čovjek odbaciti lijekove, da se ne treba liječiti. Ali učenje Kur'ana ima poseban jedan utjecaj. I treba to vidjeti i iskoristiti. Unzur kejfa darebu lekel emthal. Pa mu Allah kaže pogledaj kako ti oni razne primjere navode šta ti sve govore, kakvim opravdanjima se opravdavaju da ne bi prihvatili ovaj Kur'an, fedallu, pa su otišli na krivi put, fela jeste se bila i ne mogu nikako izaći na pravi put. Jer onaj ko odbacuje istinu, kako će je prihvatiti? Ovaj Kur'an je lijek. Ali lijek onome koga prihvata, a ne onome koga odbacuje. Dođe ti ljekar i dadne ti šaku lijekova. Popio lijekove, koristi Bez obzira što su to lijekovi sami po ako ih ne popiješ i gledaš samo u njih, neće biti od toga korist. Tako je i to. Bez obzira što je Kur'an lijek, ako ga ne prihvate ljudi, neće imati koristi. Tako je i to. Pored Kur'ana oni traže nešto drugo. Nalazi opravdanja da, da se Kur'an ne uči i da se po Kur'anu ne radi. Fe pa pasu na krivome putu i neće izaći na Jer nema pravog puta osim, osim Kur'ana. kelladi in ša'e laka khayran min zalik. Neka je uzvišen onaj koji ako hoće, a obećao je Resulu stav da će mu to da Đa'ala leke hajran min da će ti bolje od toga što ti oni spominju od dunjalučkih ovih dobara a šta je to džennatin teđiri min tahtiha anhar džennete džennetske bašće ispod kojih teku rijeke وَيَجْعَلْ لَكَ kusura i da će ti dvorce u džennetu koji je stvorio ova i ovolika čuda na Dunjaluku zar mu je teško to stvoriti na Ahiret dolaze Resulu alaihissalatu wasalam ashabi i kažu Boži poslaniće vladari Perzije vladari svijeta Spavaju u svili i kadifi, a ti si Allahov poslanik. Spavaš na hasuri. I to ostavlja otisak na tvome mubarek tijelu. Boži će da ti nešto priredimo od ovoga dunjaluka. A on im odgovara, moj primjer je kao primjer putnika, koji je zastao ispod jednog drveta da se malo odmori i nastavio svoj put. Dakle, mi smo putnici na ovome dunjaluku, nismo došli radi uživanja, već radi rada i zarade za ahiret. I ono što čovjek zaradi na dunjaluku, nije mu to cilj. To mu je sredstvo za zaradu ahireta. Dadne u džamiju, pomogne neki hajirli projekat islamski, školu, medresu, dadne da se nešto od islamske literature proširi, pomogne mektebe islamske, ode na hađ, pomogne svoju braću kojima je pomoć najpotrebnija kada su napadnuti i tako dalje. Ta sredstva ti ostavlja štavo za ahiret. Ostavljaš tebi. to će ti koristiti. Nisi ih potrošio, jer hadis Resula ali sad sam kaže ma neka sa malom min Neće se umanjiti i metak od sadake. Neće se umanjiti, povećat će se sigurno. Ono što daš, to je tvoje sigurno. Bel kezebu saati Ovo smo htjeli sada da čujemo. Šta je razlog pa oni toliko odbijaju prihvatiti istinu i Kur'an? Prihvatiti islam, reći Allahu, Allahu akbar. Semijana pasti na seždu. Da budu kako treba. Šta im to smeta pa da takvi budu? Odgovor kuranski je bel kezebu To je ono. To je ono zbog čega oni neće da prihvate. Oni čas proživljenja poriču neće da priznaju da će sutra stati pred Allaha uzvišenog i da će odgovarat za ono što su radili na dunjalu. Drugim riječima hoće da su slobodni, hoće slobodu, neće nikakvih takozvanih stega, neće niko da ih kontroliše, da im kaže ovo radi, a to nemoj. Hoće da živi bez ikakvih granica i principa, bez ikakvih propisa, neće vjeri, oni poriču ahiret. I zato o to sve govori. Da oni hoće reći ima ahiret i ima proživljenje, drugačije bi oni postupali na ovome svijetu. Pripremali bi se za polaganje računa na ahiret. Ali oni toga neće da prihvate. Oni to konstantno odbacuju i govore e da kunna vamen rufaten zar kad budemo kosti i prah i prašina e inna lemebu'uthuna halkan džedida zar ćemo mi biti proživljeni u jednom drugom liku i obliku kako to kako to može biti kad istruhnemo kad ova krv više ne bude kola na našim žilama. Kad nestanemo u zemlji i budemo zaboravljeni. Ko će to biti da nas proživi, da ustanemo iz te zemlje i da nas pita pojedinačno svakoga o svakoj sitnici šta smo radili. Ko je to? A onda i odgovara uzvišeni Allah. Evo la jedkurul insan Zar se ne sjeća čovjek? Zar je zaboravio? A ime mu je insan. Onaj koji zaboravio. Zar je zaboravio? Enna halaknahu min qabl. Da smo ga mi stvorili još prije. Olem ku šeja. A nije bio ništa. Kako si nastao? Gdje si bio, bio prije hiljadu godina? Šta je s tobom bilo? Kad ni tebe ni tvojih roditelja ni ovi, ovi generacija nije bilo. Gdje si bio? Uništavilo, nije te uopšte postojalo. Velem teku šeja, a nisi bio ništa. Hel eta alal insani hinum mine dehr. Je li bilo nekada vrijeme? Je li svjestan čovjek toga? Lem jekun šej melkura, kada čovjek nije bio ništa vrijedno spomena. Gdje si bio? Šta je s tobom bilo? Pa kada te Allah stvorio iz ništa, zar mu je teško po drugi put da te stvori iz nešta? La halku samavati wal ardi ekbaru min Stvaranje nebesa i zemlje je veće nego stvaranje čovjeka, ako su ljudi toga svjesni. Pa kada nam je prvi put pred našim očima pokazao to stvaranje, Zar mu je teško drugi put danas nas stvori? Zar roditelji stvaraju? Oni ne znaju ni kako će dijete biti, ni koliko će biti, ni hoće li živjeti ili neće. Hoće li biti muško ili žensko? Oni u tome ne odlučuju. Kada će doći i hoće li ikako doći na svijetom. Ovaj? Nisi čovječe pitan kada ćeš doći na Dunjaluk i nećeš biti pitan kada ćeš sa njega otići. Koliko mlađih od nas je već otišlo. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيدا من الدهر kaže jedan arapski stih koliko je zdravih umrlo bez ikakvog razloga, bez ikakve bolesti, a koliko je bolesnih živjelo poduže vremena. Eđel i odredba koliko će živjeti, to je Allah propisao. I, tome čovjek, I time čovjek ne treba da se bavi. I bolje je što ne znamo, alhamdulillah. Jer kada bismo znali, malo bi bilo onih koji bi zdrave pameti dočekali taj eđer. Da zna da ćeš toliko ostati, toga datuma preseliti. Elhamdulillah kad se ne zna. I bolje je što se ne zna. I ne treba se tim ni baviti. Došli su na snu jedan čovjek Ebu Džafar el-Mansur pokaza mu se melek smrti. I ovaj da iskoristi priliku, pita koliko mi je ostalo mog eđela. Koliko ću još živjeti da bi to iskoristio. Pa da je Allah i Allah bi to rekao. Pita koliko ću živjeti vremena. A ovaj mu pokaže ovako pet. I probudi se čovjek. U gorem stanju nego što je legao. Ne samo da se nije smirio, već mi je sad teže. Pet, jel pet minuta, pet dana, pet godina, šta je pet? Još mu teže. Iz ovih učenjaka u to vrijeme bio Ebu Hanifa Ali. I pita, kaže, objasni mi ovaj san. Šta to znači? Pitao sam Meleka smrti koliko mi je ostalo eđela, koliko mi je ostalo vremena do smrti, on mi pokaza pet. Kaže, pa zar nisi to znao? Allah uzvišeni kaže wa indahu ilmu pokazuje ti melek smrti ti pokazuje da je to od stvari gajba od stvari nepoznatih koje Kur'an spominje da je pet takvih vrsta nepoznatih stvari čovjeku a Allahu dobro poznati ti pitaš onome što ni melek ne zna pa ti je rekao tih pet stvari, a tih pet stvari jeste وَعِنْدَهُ ilmu saa Kod Allaha je znanje kada će kijametski dan nastupiti. I on je taj jedini koji spušta kišu. وَيَعْلَمُ مَا mafil erham I zna šta je u majčinim utrobama. Je li sretan ili nesretan, je li džennetlija ili džehennemlija i kakva je njegova sudbina u budućnosti. Oma tedri nefsu mada teksibu gada. I niko ne zna šta će sutra zaraditi. Oma tedri nefsum bi eji ardin temut. I niko ne zna u kojoj zemlji će umriti. Kad ne znaš u kojoj ćeš zemlji umrijeti, pogotovo ne znaš kada ćeš umrijeti. Jer možeš u jednoj zemlji biti stalno, a kad ti dođe eđel, baš tada izađeš u drugu zemlju. Ko što se spominje kod Sulejmana a.s. Da je u njegovom međlisu došao melek smrti. Pa pogleda u jednog od prisutnih i dobro se u njega zagleda. A ovo me ne bi pravo, ne bi mu drago što to u njega tako gleda i pogleda. I zamoli Sulejmana a.s. ovaj prisutni, zamoli ga da ga prebaci pod hitno u najudaljeniju zemlju. Iz Kudusa da ga prebaci u Indiju. I ovaj mu udovolji u tome, jer mu je Allah dao tu muđizu da je vladao vjetrovima. šehru wa Izutra u jednom času bi prevalio toliko udajnost koliko bi se mjesec dana išlo. A isto tako i na I prebaci ga tamo pa pita Sulejman a.s. šta ti je bilo neobično? A ovaj melek smrti kaže Neobično mi je to što mi je naređeno da za nekoliko trenutaka dušu toga i toga uzmem u zemlji Indije, a našao sam ga kod tebe. Našao sam ga kod tebe da sjedi. Otkud on ovdje kad moram za nekoliko trenutaka mu dušu uzeti u Indiji? Pobjegao svome eđelu, nije mogao tu se strpiti, nije mogao tu ostati. وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت Niko ne zna u kojoj zemlji će umrijeti. Ali mu'min se toga ne boji. I nije mu to zagonetka. Kad već valja umrijeti, mi znamo gdje idemo i kome idemo. Našem uzvišenom gospodaru. Da nije tako čovjek bi svisno s pameti. I zato vidite nevjernike da ne smiju ni misliti o smrti. Ili ako misle, onda one svoje grobove ukrašavaju vijencima i prave spomenike, ne bi se oko tih spomenika zabavili da ne razmišljaju o smrti, a sutra valja leći u tu zemlju, dole među crve, u tu zemlju, tvoji najbliži da se spusti. I kiša, i hladnoća, i vrućina, i ništa. I završeno, i istruhnućeš i nikad više nećeš biti živ i ljudi će te zaboraviti i zemlja ćeš postati i nikom ništa. Gotovo. Doći je druge generacije, ali tebe više nikada na Dunjalku neće biti. Pa to je za užas, to je za poludit. Ali to će nekada kjateri poželjeti. Na kijametskom danu, kada budu i životinje proživljene. Pa kada se hakovi među životinjama budu izravnavali kada ona šukata ovca bude vratila rogatu koja je udala na ovom dunjalu. Pa nakon što se ta prava među životinjama izravnaju, onda će se reći da budu pretvoreni u zemlju. Prah i prašin. Tada će kafir reći وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Reći će da sam Bog do i ja prah i prašina postao kao što su ove životinje. Ali ne, ne može tako. Ima nešto drugo što im je obećano još na dunjaluku da će ga imati. Bel bis sa'ati Oni su ti koji poriču kijametski dan. Wa a'tedna, a Allah tabaraka wa ta'ala kaže, a mi smo pripremili limen kezebe onome ko poriče sa'ati kijametski dan, sa'ira razbuktalu u vatru. Drugog njima lijeka ne ima. Pa će govoriti, Bože vrati nas na Dunjalu pa ćemo mi dobro raditi. Mi ćemo biti poslušni i pokorni. Mi ćemo slijediti svoje poslanike. A onda im Allah uzvišeni kaže Bel beda lehum ma kanu juhfune min qabl. ruddu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun sada im se pokazalo ono što su od kada bi bili vraćeni na dunjalu ponovo oni bi se ponovo vratili onome što im je zabranjivano oni samo lažu da je u njima ikakvog hajra bilo Allah bi ih uputio na pravi put Allah je taj koji upućuje i daje da neko zavoli hajru koji je dao da i vi nama zavolite i da su vam džamije drage pa da svoje vrijeme ovdje provodite u Allahovim kućama. Kada vidi Allah hajru nekome, Allahu je više stalo i Allah više voli nego što si ti voliš i nego što si ti svjestan voli da budeš na pravome. Ali u takvima ni najmanje hajra ne ima, niti će ikada biti. Pa kada bi bili vraćeni na Dunjaluk, opet bi se vratili istim onim haramima kojima su se prije na Dunjaluku Od njih nikakvog hajra ne ima. To je ta tajna. Što oni neće u ahiret da vjeruju. وَبِلْ يَوْمِ ahiri I vjerovanje u ahiret, u kijametski dan. Završavajući ove ajete, vidimo da nas uzvišeni Allah Đelešanuhu ojačava u našem imanu. Da ne bismo pokletili, da se ne bismo zavarali, da nas drugi ne biše prevarili. Mi imamo veliko i najveće blago, što ga ne ima niko na dunjalu. Ovu čistu vjeru dini islam. Allahovu objavu koja je došla do nas koji živimo 1400 godina nakon objave. Dao nam je da je ta objava čista i izvorna, ista onakva kakvu ju je učio Resulullah sallallahu alaihi Drugi bi dali ne znam koliko blago i bogatstva da to imaju, ali ne zaslužuju to. Jer su je svojom rukom iskrivljavali. Mi kao ummetovaj danas dolazimo sebi, alhamdulillah. Ne samo kod nas u Bosni, nego i na drugim svim mjestima u svijetu. Ljudi se vraćaju vjeri. Vjera postaje ljudima pristupačna. Dolaze te obe. Onaj koji dojuče nije znao za namaz, danas pada Allahu na sečnu. Onaj koji je dojuče živio po haramima i po kapanama, danas, elhamdulillah, živi po Allahovim naredbama i u Allahovim kućama u ovim džamijama. Danas je Allahu okrenut. I to je velika Božja blagodat i to se iz dana u dan sve više povećava i to din dušmani ne mogu zaustaviti. Ali moramo biti svjesni da se do dženneta ne može lako ni jednostavno doći. Halvama i baklavama, putem na kome su ruže, već je put do dženneta trnovit. I Allah uzvišeni nas obavještava o tome da će kjafiri velike imetke trošiti i potrošiti na putu našeg skretanja sa pravoga puta. Mnogi danas muslimani nisu svjesni toga da im se pod okriljem nekakvih sloboda, nečega, pokušava drugim riječima reći ostavite vi svoj Kur'an. Ono za što su se borili i ginuli vaši predci, vi to ostavite. Inna kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Oni koji ne vjeruju, troše svoje imetke da skrenu sa Allahovog puta. Kakav će biti rezultat? Fese yunfi kuneha, potrošit će ih zaista. Što znači ako se radi o pojedincima ili o državama, nastupit će kod takvih krize ekonomske. Pas će u nestašicu Thumme tekunu alejhim hasraten, jer nije se lako protiv Allaha boriti njegove vjere. Propašći. Zatim će im to biti uzrokom njihove tuge i nesreće. Zatim thumme yuglebun, zatim će biti pobijeđeni. Na kraju će kafiri biti pobijeđeni. I to je završno na Dunjaluku svakako. A na ahiretu وَالَّذِينَ كَفَرُوا a oni koji ne vjeruju ila džehenneme juhčaru, bit će prema džehennemu proživljeni. Džehennem će im biti kibla kojoj će biti okrenuti, u čijem pravcu će biti okrenuti da se upute i da idu u njega. I zato mu'min ništa ne gubi. Tvoj namaz, jedan koji klanjaš je preći nego stotinu plata koje dobiješ, dunjalučki. Jer za njega ima Allahova plata. To što kažeš da si musliman i pokazuješ na svojim dijelima, to je bolje nego sva bogatstva na dunjalu. To što svoju djecu u dini i imanu odgojiš, jedan mu'min nikada ne gubi na dunjalučkom ovome životu. Pa ga će zadešavaju. Pa ga iskušenja zadešavaju ali to ne mijenja od njegove vjere ništa. Čak postaje jači, čvršći i ustrajniji na Allahovom putu. Takav jedan mu'min koliko god se žrtvuje na Allahovom putu sve mu je draže. Što mu je Allah dao da može učiniti nešto za ovu vjeru. Jer mi ne doprinosimo praktično svojoj vjeri, već sami sebi radom za ovu vjeru. Svrstavamo se u red Allahove vojske. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا A vojsku tvoga gospodara niko ne zna osim on. Svrstavamo se u tu Allahovu vojsku. Koja će biti i tamo inša Allah na kijametskom danu poredana u sapove pri ulasku u dženne. Molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ojača, učvrsti i pomogne pred dunjalučkim iskušenjima da nas učini od svojih iskrenih, čestitih robova sa kojima je on zadovoljan. Amin. Ja rahman rahim. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.